podlogom u njihovim knjigama da nisu ni na onome što imaju i tvrde od knjige nego da su na nekim novim zavodama koje iz dana u dan dodaju ovo je medresa i ovo je samo jedan od vagona kompozicije ili jedan dio karavana šehida koji se spremaju da učvrste i ustanove Allahovu vjeru na zemlji rade po islamu nekako im se prohtije nekako nalažu strasti ili kakve su želje njihove ili želje drugih ljudi nego kako je Allah Želešanu zadovoljen i kako je naredio a što nam je dostavljeno jezikom njegovih poslanika neka je na svih njih Allahovo zadovoljstvo i njegov selam Islam je počeo sa Allahovim zapovjedima uči u ime gospodara tvoga koji stvara i zapovjedima o ti pokriveni usta i pozivaj pa su se naredbe mijenjale dok nije naređeno a kada se završe zabranjeni mjeseci ubijajte mušrike nevjernike gdje god nađete zarobljavajte i postavljajte im sve zasjede da bi nakon toga, nakon što su došle sve naredbe, islam kompletiran, Allah tabaraka wa ta'ala potvrdio da je islam dostavljen riječima, danas sam vam vjeru vašu završio, upotpunio. Na početku učiš tvoje dužnosti prema Allahu tabaraka wa ta'ala i Allahova prava kod tebe. Učiš svoju vjeru. A na kraju zalažeš svoju dušu, žrtvuješ svoju dušu i ulažeš svoj imetak tražeći zadovoljstvo svoga gospodara koga si spoznao i čiju si vjeru naučio smatrajući da je to sve jeftino za ono što dobivaš a to je mjesto kod njega i njegovo zadovoljstvo onaj koji misli da je islam govor koji se kaže Kur'an ili knjiga koja se čita ajeti koji se prenose i saopštavaju i hadisi koji se ispričavaju taj ne poznaje ovu vjeru uopšte ova vjera mora da hoda živa između ljudi mora da je nose ljudi koji će tražiti od ostali da robuju samo Allahu tabaraka wa ta'ala od sinova Adamovi mora biti oni koji će sebe i svoje ponašanje poistovjetiti sa islamom i njegovim načelima tražiti od ljudi da uđu u Allahovu vjeru i samo njemu robuju ako prihvate dobro je i to je ono što tražimo a ako ne na nama je da i dalje ustrajavamo i da se protiv njih borimo dok nestane nevjerstva i dok nestane fitne dok ne uđu u Allahovu vjeru ili dok ne budu poraženi Bog ne traje džihad i dokle nam je obaveza da vodimo džihad misli li neko da je kraj džihada sa završetkom iskušenja u Bosni rata u Bosni ili rata u Alžiru ili Palestini nije jasne su riječi Rasula sallallahu alaihi wasallam koji kaže da je džihad trajan i obavezan da će postojati do kraja ovog ummeta drugači, drugim riječima kazano dok ljudi žive na zemlji do sudnjega dana kad kaže dok zadnja skupina iz moga ummeta sa Isa a.s. na čelu bude se borila protiv deđala Mesiha deđala ima ljudi koji misle da nema džihada dok ne bude imama to jeste halife jedinstvenog vladara za muslimane drugi dok ne bude islamske zemlje islamske države treći dok ne bude tamo džemaat muslimana jedinstven koji radi na tome na džihadu neki dok se ne pojavi Mehdi i tako dalje međutim Allah tabaraka wa ta'ala naređuje svojem poslaniku i kaže i bori se na Allahovom putu ne obavezuj nikoga nego sebe to jeste na Allahovom putu kada bi bio samo ti dužnost je se boriti ne obvezuj nikog drugog ti sam i moraš biti borac na Allahovom putu desio se sporazum desio se mir ili ili ne bio zaključen mir nastavio se rat za nas je sve jedno jer Allahova vjera i njene naredbe se ne mijenjaju niti naša obaveza sprem ove vjere ili naša obaveza na ovom životu dok ga živimo se ne mijenja ostaju dužnosti prema Allahu tabaraka wa ta'ala ostaje put i znakovi na putu koji vode obećanju Allahu tabaraka wa ta'ala kada kaže njegov poslanik da neće ostati niti građena kuća niti razapeti šator na ovom dunjaluku a da neće u njega ući ova vjera bilo sa ponosom muslimana koji primi islam, bilo s poniženjem kafira koji ostane u toj kući kao kafir dok ga ne prevlada islam. Znači to je konačni cilj i jedinice imana ili islamski front koji je alhamdulillah na pomolu ili koji već radi naširoko krenuo je ka svome cilju. Znači nas ne mijenja ništa i naš odnos ne mijenja prema našoj vjeri i prema ovome svijetu sporazum nekoga sa nekim ili njihov nesporazum prvo na ovoj medresi treba da naučimo ako Bog da čist nijet da svako od nas sa sobom poradi na tome da mu nijet zbog koga uči i zbog kog se čisti i priprema bude samo Allahovo Đalešanu u zadovoljstvo da to čini isključivo u ime Allaha tabaraka wa ta'ala jer na sudnjem danu bez čista nijeta ni u jedno se dijelo neće pogledati neće od čovjeka biti primljen nikakav posao i nikakva pravda ako nije učinjena radi Allaha tabaraka wa ta'ala znajte vraćo da je nijet najteža stvar kod čovjeka za postizanje i ostvarivanje postići nijet u dijelu teže je od samoga dijela bilo koje dijelo uraditi fizički je lakše nego u njemu se izboriti za čist nijet i znajte da je nijet ono što je upropastilo najveći broj robova Allahovi koliko hafiza koliko, koliko alima koliko ljudi koji su izašli iz, sa, sa islamskih fakulteta međutim postali su loš primjer postali su oni koji su nanijeli veliku štetu islamu, a svijet i u tom je slijedio tako da je sav umet zaglavio i tako da kjafiri u muslimanu niti imaju uzor, niti imaju prijetnju, a razlog svega toga kod tih ljudi jeste što su učili Kur'an, ali nije bio sa ihlasom, što su učili vjeru, ali je nisu učili da daju njeno pravo, učili nauku islamsku, ali nisu računali na što i ona obavezuje i tako dalje. Od tih koji su tražili islamski ilm, ima onih koji su ga tražili radi postizanja diplome sa kojom će moći imati dobro mjesto u društvu. Ima ih koji su tražili da bi nakon postizanja te diplome mogli nastaviti vani da studiraju ili da se zaposle i tako dalje. To su nijeti. To su nijeti. Ima i koliko god još hoćete. A ima oni koji su to tražili da zadovolje svoga gospodara, da postignu zadovoljstvo svoga gospodara. To je taj nijet. To je taj ihlas. To je taj nijet koji bi obezbijedio selamet njima i onima s kojima rade da je se našao u njihovim prsima ali kad njega ne ima neće od toga ilma i neće od toga mjesta imati ništa nego propast na oba svijeta neće i nikada cijeniti uzavud misli da će ih cijeniti onaj njihov džemaatlija ili, ili, ili čovjek sa kojim žive a ne zna šta je islamsko znanje zašto će ga vrednovati zbog toga što on nosi tu diplomu tek će ga cijeniti mu'min kome on trudeći se kako je Allah zapovidio prenese islamsko znanje onda će tek biti vrednovan i cijenjen od strane to znači ti nijeti na dunjaluku a na ahiretu pogotovo donose propast tom istočku sad nam je jasno zbog čega u hadisu koga bilježi muslim Resul sallallahu alaihi wasallam navodi tri osobe prvima kojima će se podpaliti džehennemska vatra ko su ti Jedan je čovjek koji je naučio Kur'an. Drugi čovjek koji je podijelio imetak i treći čovjek koji je dao život. Ali svima im je falilo ovo o čemu govorimo. Svima je falio ihlas u dijelu. Nisu im dijela bila radi Allaha tabaraka wa ta'ala. Šta to znači? To znači da su Allahu Đalešanu pridružili drugog. Sa tim dijelima treba se tražiti ko? Allah. Oni su tražili nekog mimo njega prema tome šta hoće sa tim djelom Allahovo zadovoljstvo nisu ga htjeli Allahov žennet nisu ga htjeli šta će im ostati propast toga djela i budući da nisu postigli žennet da nisu postigli Allahovo zadovoljstvo šta im je ostalo svima onima koji to ne postignu šta ostane vatra je Allahova sržba Fajn. to su ashabi odlično shvatili pa prenose tabiini generacija iza njih koja je učila od njih doživjela ih prenose pa jedan od njih tako kaže da je doživio 30 ashaba sve jedan od njih bojao se nifaka za sebe bojao se neiskrenosti kod sebe a šta je iskrenost ili neiskrenost to je tvoja namjera sa vjerom koja je unutar ne vidi je niko od ljudi pa ni poslanik niti niko od meleka pa i oni koji te prate ne ti bilježe djela Ako ko zna šta je u srcima? Allah tabaraka wa ta'ala. Pa kada nas proživi i pozove sebi, ono što će ostati između nas i Allaha jeste to da li su nam djela primljena. Jer Allah Želešanu zna, zna da li smo zadovoljili i da li su radi njega počinjena. Vi ćete ako Bog da u ovoj medresi u kratkom vremenu naučiti puno. Zato će vam trebati velika koncentracija s početka i vaš trud a svakako od samog početka neka vam bude nijet čist da u tome nema udjela niko ni vi, ni vaši ni, ni dunja da je to isključivo radi Allaha tabaraka wa ta'ala i da to uradite kako biste se spasili i ispravno Allahu Đelešanu urobovali prvo što treba svako od nas da uradi jeste da kad je u pitanju akida znajte kao što smo rekli da to nisu riječi koje se kažu nego da je to ono čime ćemo nastaniti svoja prsa pa prvo što ćemo uraditi u našoj akidi jeste otvoriti novu stranicu ma kakva ona bila ako je bila dobra stranica između nas i Allaha tabaraka wa ta'ala obnoviti je obnoviti jednu te istu stvar a ako nije zamijenuti zamijenuti novom u kojoj prvo naučavamo da naša djela sva naš život naše naukovanje naše riječi moraju biti radi Allaha tabaraka wa ta'ala moraju biti radi Allaha tabaraka wa ta'ala i da niko drugi u njima udjela ne ima sebi sveske u akidi بسرعة حتى ايه نية učenju znanja ili sticanju znanja kad to kažemo to znači da vidimo šta nam je nije to u ovoj medresi šta treba da naučimo prvo sticanje ispravnog znanja o islamu u skladu sa Kur'anom i sunnetom drugo rad rad po naučenom tri pozivanje onome što smo naučili i radimo pozivanje onome što smo naučili i radimo porodice bližnjih i svakog do koga stignemo i svakog do koga stignemo četiri džihad na Allahovom putu radi širenja uspostavljanja onoga što smo naučili radimo i njemu pozivamo taj džihad je protiv onih taj džihad je protiv onih koji odvraćaju i zabranjuju ovaj put koji odvraćaju i zabranjuju ovaj put Znači cilj, sada vidimo, ne trebate pisati, to je cilj za koji radimo. Da naučimo. Zbog čega učimo? Da radimo. Kad radimo, hoćemo živjeti sada kao jedna, jedan kamen sam, usamljen, ne zanima na šta rade drugi, nikako. Jer sa nama je svjetlo, sa nama su vađivi, sa nama je uputa koju je Allah Žešanu naložio svakom kao i nama. Šta ćemo raditi? Prenositi drugima zabranit će nam šta ćemo razbijat ćemo okove koji ne daju dalje da stigne istina ovih četvoro je cilj naš ako odbacimo bilo koje od njih po svojoj strasti pa zacrtamo moraj sve samo ovo četvrto ne ima nisi uradio svoju obavezu Resul sallallahu alaihi wasallam on je za nas gospodin on je za nas uglednik ali nije njegova ličnost bila velika toliko da se uzdigne iza nosenja sablje na ovom putu niti da bude ranjen na ovom putu niti da pusti krv na ovom putu niti da ga spopane strah na ovom putu niti da osjeca glave onih, onih koji ratuju i odrčaju od toga puta ili zamijenite bilo koje drugo prvo recimo da ostavimo bez znanja što god radite to je zabluda pa vrijedi li raditi zabludu ne vrijedi znači samo ovo četvoro ako čovjek stavi sebi za cilj i radi onoliko koliko može inša Allahu ta'ala on odgovara odgovara zahtjevu koji njegov gospodar mu je uputio Hello. čovjek koji živi u životu bez cilja ne treba objašnjenje koje ali čovjek koji odmah ga pridodajemo njemu drugi koji živi sa nakaznim ciljem ciljem koji je zabluda koji je šteta, koji je krivo nećemo kazati koji štetu čini sebi nego štetu čini drugima a teško onom je čija šteta prelazilazi samog njega ide do drugih kad kaže uzvišeni i na sudnjem danu će nositi terete svoje i terete oni koje su bez znanja u zabludu odveli, a loše je ono što će ponijeti. A loše je po njih ono što će ponijeti. Tri godine u Bosni se proliva krv. Ubijaju se ljudi i ginu ljudi. Te žrtve i ta krv, zašto? Za ličnost Bosne, za autoritet Bosne, za ovaj narod za njegovu civilizaciju za njegovu kulturu tri godine rata u kojima se gine i ubija a čestito nije spomenuto Allahovo ime i rade se sve spletke protiv onih koji spomenu Allahovo ime i koji hoće da daju bilo kakvu boju vjersku islamsku u ovoj borbi nije li to zabluda i nije li to odvođenje u zabludu drugih punim ustima i sa svim potencijalom nije samo nije samo pitanje ubijanja drugog kad mi smijemo zaklati hajvana na, na koncu samo sa bismilom, je li tako? bez bismilom ne jer ćemo biti pitani za to kako možemo ubiti čovjeka u ime Bosne koji je taj ili u ime sebe ili u ime čovjeka ubiti Srba u ime Bošnjaka, može li? Nije samo to zabluda, nego čovjek kao što nema pravo da drugom pusti krv i drugog ubije radi nečega što nije propisano, nema pravo da svoju krv prolije, svoju. Haramu je njegova krv da je on prolije za nešto što mu njegov gospodar nije propisao kad sjedete sa ljudima koji nose činove puna će im usta biti priče kako se oni bore a oni ne znaju šta je borba nisu joj učestvovali ni izbliza ni izdaleka pa će opravati tu svoju borbu kako se iz nje izrodila snaga nismo bili ništa nismo imali riječi nismo imali prava sad imamo nismo imali riječi u svijetu sad imamo nije bilo naše glasa sad ima dobro čemu taj glas sad imamo glas nismo li sad svoj glas udružili u sav kjabrski glas gdje trube kjabrske trube sad i naša trubi je li to vrijedno spomena zbog toga glave otišle u prašinu otišle u zemlju lobanje zbog toga krv prolivena on ne zna drugačije on sve što zna to je on nije naučio pravi cilj i on živi i on vodi e gdje je sad on od onih koji eto reći ćemo imaju cilj i druge uče cilju ali sigurno nije od ciljeva koje je Allah Želešanu naredio od eh, ciljeva ili oni stvari koje, su, koje smo postigli u ratu spominju ljudi isto tako nekakvu slobodu ili nekakvu pobjedu pa navode da su oslobodili po neki grad međutim mi znamo dan prije oslobađanja da niko to nije očekivao i to je samo od Allaha tabaraka wa ta'ala došlo a satim su nastale nekakve promjene o njima bi isto tako vrijedilo doći s komentarom, međutim, nije tome vrijeme. To. Ali šta je se postiglo? Ako upitamo bilo kog čovjeka, da li je fesad, nered, razvrat, grijeh danas veći nego čak ranije u doba komunista, sigurno će svak kazati danas je veći nego tada zašto? šta ti je dokaz? Što, gdje god pogledate možete vidjeti dokaz frizure na muškarcima minđuše na muškarcima helanke na ženama kafane pijenje muziciranje čak ono što je najgore najgore ljudi su danas nakon što sve pretrpili i eto na slučaju je da mogu biti kraj u nedoumici i ne znaju zbog čega se ponovo sve to desilo ponovo ne znaju zbog čega su klani ponovo se Hrvatom koji je napao ne pitaju što si me napao, hajmo riješiti tu dilemu što si me napao nego ponovo se sve zaboravlja, hajmo igrat lopte zajedno sa Srbinom isto je tako hajmo sjediti za novo, ponovo, hajmo razmišljati o zajedničkoj budućnosti, kome ću ja biti s tobom, ti sa mnom. Da li je ista zabluda prije nego ti se objasni ili kad ostane čovjek u zabludi nakon što mu bude sve jasno, nakon što mu bude sve objašnjeno, na primjeru pokazano. E nama je pokazano. Zaklo nam jednog sina najmilijeg i dali drugog najmilijeg u boru protiv njih i ponovo ništa nismo razumijeli. Ne znamo zbog čega nam je zaklan ovaj, niti koga je ubijao ovaj, zbog čega ga je ubijao. Da zabluda, zabluda kod ljudi, ovo stanje bez puta i bez upute, danas je gore nego je bilo ranije. Ranije je svaki je mislio da je musliman i da mora biti musliman. Danas postoji i igra sa tom riječu. Kaže musliman, danas ga je zapad naučio kako se može biti musliman bez islama. nije li to uspinjanje još na koju stepenicu u zabludi zato treba vraćo da postavimo preda se cilj koji kada postignemo postigli smo smisao svog postojanja a koji ako ne postignemo na njemu radimo i na njemu završimo život uradili smo sve što smo mogli sve što smo mogli dovoljno da smo bili na pravom putu mi se vraćamo akidi inša Allah prvo što učimo od akide jeste robovanje Allahu tabaraka wa ta postavlja se pitanje kako da čovjek bude ispravan rob Allahu tabaraka wa ta pa zapišite znači بتي pokorni rob Allahu tabaraka wa ta'ala هذا ها هذا بيشما إن شاء الله Allah je taj koji nas je stvorio kao svoje robove kao takve nas obskrbljuje ljudi će potvrditi ljudi će potvrditi da su Allahovi robovi ali dijela njihova ne pokazuju da robuju Allahu Đalešanu takvi ohole iznad robovanja njemu znači oholi su prema njemu subhana iblis je predvodnik oni koji su se uzdigli iznad pokornosti Allahu i on ima i on Iblis alaihi lanatullah ima svoju družbu i sljedbenike koji ga u kufru koji ga u kufru i oholosti sprem Allahu sprem Allahu slijede Allah tabaraka wa ta'ala je pripremio jahannam za one koji odbiju robovanje njemu odbijajući njegove dobrote i njegova prava stavili znači, pod naslov šta znači biti rob šta znači biti rob znači ako neko ima status roba šta to znači kakav taj njegov status biva šta znači biti rob prvo biti poslušan i pokoran svome gospodaru bez rasprave to je prvo bismo pogledali u ljudskom domenu kada je čovjek rob čovjeku kada je rob, čovjek rob čovjeku taj čovjek može ga prodati, može ga zamijeniti može ga ubiti, može šta god hoće i mora izvršiti što god traži ne vrijedimo raspravljati to je kad je u pitanju čovjek i čovjek i svi to prihvatamo, međutim kada je u pitanju Allah tabaraka wa ta'ala stvar je još uzvišenija, još veća obaveza su još bez osrednije mora da se izvršavaju. Znači prvo, rob je poslušan i pokojan gospodaru svojom bez polemike. Svaka rasprava se njemu vraća u glavu. Drugo, rob se prodaje i kupuje. Rob se prodaje i kupuje. i Allah tabaraka wa ta'ala kupuje od svojih robova i metke i živote, jel? I šta im daje u zamjenu? Daje im džennet. Daje im džennet. pišite sura Al-Anbiya 23. ajet. Ovo je vezano za prvu tačku. Kad smo kazali da je rob poslušan i pokoran svom gospodaru bez polemike. 23. sura Anbiya 23. Da ste čijaj sura Anbiya smo kazali da Allah Žešanu od nas kupuje živote i metke sura Teuba 111 kad kažemo da ljudska djela pokazuju da ne robuju Allahu tabaraka wa ta'ala iako ako ih upitaš priznaješ li svoga gospodara i da jesu mu rob reće jesam međutim djela će pokazati suprotno pa kad mu kažeš Allah tabaraka wa ta'ala od tebe traži tom i tom narodom to i to reće ne vjerujem reće pa jest ali neće da izvrši ako kaže ne vjerujem nisam ubijeđen šta to znači nisi ubijeđen u Allaha nisi ubeđen da njegova knjiga je od njega nisi ubeđen da ono što on naredi je za nas obaveza ušto nisi ubeđen od ovoga u sve od toga i posle toga ostaješ rob ti si u tom slučaju onaj koji odbija naredbu svoga gospodara odbija naredbu svoga gospodara neću reći gospodara među ljudima nego gospodara svih stvorenja završili smo ders akide ako Bog da 5 do 8 budite svi ovdje ako vam Samir nije kazao treba vam kazati kakav je program sa koji su termini za časove na svesti pišite akidu a u drugoj svesti s jedne strane pišite fih a sa druge ahlak dajte knjige jedino napišite svoja imena nemojte ih zavrtati premotavati nego poštujte knjigu i čuvajte zato tak nek se potpiše da ne bi se desilo gubljenje ili zamjenjivanje knjiga. a to ovo je mi smo robovi i Allah Želešanu neće biti pitan tako kad mu Allah nešto naredi rob izvršava a ne kaže a što mi je to Allah jer on u ovom slučaju šta pita Allah Allah obrač, obračunava Allahove postupke hoće da, da Allahu Đalešanuhu eh, traži račun za ono što Allah određuje što Allah radi zato je ovaj ajet što se Allaha Đalešanuhu tiče nikoga pitat ništa ne može neće odakle mu to a Allah Đalešanuhu će svi upitat jer su mu robovi rob ne izvrši nego raspravlja polemiše znači krši ovo pravilo pravilo je da se Allah ne pita što je naredio namaz što je naredio poslušao svojotirom što nas je stvorio takve što je stvorio te životinje što nije stvorio jedno, jedno ovako običaj kako mi zamišljamo i tako dalje Allah se ne, ne prispituje se Allahova želešanog djela i njegove odluke Mahija. koji su nijeti i namjera čovjeka koji se uključi da uči vjeru pa u ovom slučaju koji naši trebaju biti cilje jer smo rekli da ono što radimo ono što učimo treba da bude naša praksa i da to bude jedino pravilo u životu se učio poslije Mi šta smo rekli, šta nam treba biti namjera sa ovom adresom? Reci, brate. Ti sam je. znanja koje je u okviru Kur'ana i Suneta, da. zatim raditi po tom znanju koje smo stekli, zatim borba na Allahovu putu ovaj, ciljem da se to o, مربعة تربي شتاوي تربي خليه لا ولا ونسي حاجة جيد تربي شتاوي خليه ممكن يعني هاي طلبي جيد تذكر في النهاية أنه لخبط التدريب جيد korisno znanja koje će nam koristiti, koje iz Kur'ana i Suneta. Aha. Zatim ovaj, postupanje po tom Nije sramota da mjesto ovolike skupine bude deset ljudi. Lakše im je govoriti, mora im se onda ponuditi više. Jer na kraju neće biti hajra od broja. Broj nam i tako nije problem, nego nam je problem bit, to jest ispravnost pojedinaca. Pa odrno rajtum Koliko smo vidjeli jedinica kojima broj ne fali. Međutim, od tog kletog broja nema ni jednog da ide naprijed. Zato i od nas, ako bude tekvir dok je prosto, a kad bude gusto, onda svi u bijeg onda mi samo koštamo islam. Samo ga koštamo, a kad treba da nešto založimo i da bude islamu dobro, nas tada ne ima. Danas ćemo, ako Bog da, govoriti o ibadetu. Sve što budemo govorili iz akide, bit će temelji bit će temelji na koje polaže čovjek svoju vjeru govorili smo prvo znači o nijetu zatim robu, statusu roba sad ćemo da govorimo o ibadetu ibadetu pišite استخدمون ibadet je sve što voli Allah Đalešanu od riječi i dijela javnih i tajnih kao što su Samir svjetska knjiga Kafan ima koju nisu dobili brat svjetska kao što su namaz, hađ, post hađ post u zagradi javni to su znači javni, pot, javni i baljeti zarez nada, strah oslanac na Allaha u zagradi tajni činjenje bilo kojeg ibadeta činjenje bilo kojeg ibadeta nekom drugog mimo Allahu nekom drugom mimo Allahu tabaraka wa ta'ala je širk ما هو الشرك والأمر الصدر ما هو الشرك što dalje šta je širk تاية شرك شركة طبعا أول السطر شركة سأقول ورا شركة pridruživanje Allahu tabaraka wa ta'ala nekog drugog نذكر يعني في- في العبودية أو كل الربوبية ما يشرح لا لا يدخل الربوبية طريقها تعريف الإسلام كلها تعريفات ما هو pitanje šta je tevhid kad govorimo ovdje o širku trebamo da znamo da je tevhid suprotno širku kao što je širk suprotan tevhidu ako je čovjek mušrik ne ima kod njega tevhida ako je čovjek muvahid čist je od širka znači tevhid je obožavanje Allaha tabaraka ta'ala jednog jedinog vjerovanje Allaha je samo jednog jedinog robovanje samo njemu a bilo šta drugo čovjek recimo klanja sa nama podne a zatim ode klanjat a? nečemu drugom šta je taj? mušrik zbog toga što je ibadat okrenuo nekom pored Allaha tabaraka wa ta'ala pišite e, odgovor na šta je tevhid tevhid je robovanje u zagradi činjenja ibadeta jedino Allahu Đalešanu jednom i jedino jedinom da kullu anisrahu alaikum sad pa ovo napominjemo u kraćim crtama inša Allah tala biće šire objašnjavanje i širka i tevhida sada odložite ostavite pisanje i skoncentrišite se ovo je osnova vjere ko ovo razumije ušao je u islam i postala mu je jasne, jasne dileme koje su kod ljudi znači zbog čega je došao Resul sallallahu alaihi wa sallam zbog čega je vjera toliko ozbiljna i tako dalje mi znamo da je tevhid la ilaha illallah muhammed rasulullah međutim treba da znamo da je to prvo vjerovanje da je to prvo duboko vjerovanje u srcu ne bude li priznanja la ilaha illallah u srcu ne bude li sati znači unutrašnjost zadovoljna i u to ubjeđena ne znači nam ništa što će to izjaviti naš jezik ili što ćemo raditi neka od dijela i baleta ili tevhid Allah tabaraka wa ta'ala nije slavo poslanike ni zbog čeg drugog nego zbog tevhida da pozivaju u ibadat Allahu Đelešanu jednom jedinom a da ostave nešto ako su na njemu od širka ili ako su daleki od robovanja Allahu tabaraka wa ta'ala takvi je slučaj sa svakim poslanikom od Nuha alaihi salatu wasalama do posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasalam i za njega ostaje knjiga i za njega ostaje islam koji je sav utemeljen na tevhidu te stvari koje ne može učiniti čovjek ne može da ih učini čovjek niti može melek niti može mrtvi, niti dobri i tako dalje može da ih učini samo Allah tabaraka wa ta'ala ta djela su poznata kod svako ko ima zdrav razum zato ako traži čovjek ako traži čovjek išta od nekog mimo Allaha Đelešanu što može samo Allah učinio ovaj je širk ako tražimo od čovjeka ono što može samo Allah ili ne od čovjeka, od drveta ili tako dalje od, od, od kabra, od evlije od, od, od, od turbeta i tako dalje ono što može samo Allah Đelešanu učinili smo širk a ako tražimo od čovjeka što on može da nam pomogne ponijeti stvari ovo i ono طيب نسألكم رجل يذهب للطبيب ليعالج slučaj čovjeka koji traži lijeka kod doktora to jeste ide doktoru da traži lijek da mu on pomogne koliko može uz ono što je naučio čime ga, čemu ga je Allah šano naučio da li je ovo širk hajde reci vrta ti ti niša ovo je širk ili ni niša koji smaža da ovo je širk ima li neko da misli da je širk to jel širk Ako čovjek vjeruje da će mu, da će mu ljekar dati zdravlje da ono dolazi od njega onda je širk a onaj ko vjeruje da samo Allah Jelšanu daje bolesti i zdravlje ali koristi pute jer to su sebebi to su sebebi hoće li uspjeti neće li zna, zavisi od Allahova izna da rana ti krvari ti ideš doktoru jer on zna Allah ga uputio u to da zašira da ustavi krvani tako da to nije širk واكبر دليل على دوكز ده ليك قد الله تبارك وتعالى دوكز od ليك قد الله ta'ala وتعالى يس Jedne يدني iste rane Kod ljudi istim godinama isto zdravstvenog stanja isti liječnik i liječi na isti način sa istim lijekovima jedan umre a jedan bude izliječen liječi ko? Allah tabarak da je bio ljekar, on bi izliječio obojicu. Tako isto kod obskrbe rizka. Moramo vjerovati da obskrbu daje samo Allah tabaraka wa ta'ala. Niko drugi. I pitanje obskrbe je jedna od najopasnijih tema. Jer čovjek često zapane u širk ovim putem. Pomisli, ako mu ne da Amerika, umrće, gotovo, risk se prekida ako ne bude radio u toj firmi, ako ne bude u Njemačku, risk se prekida. Ljudi koji, koji nas isplaćuju ili, ili od koji nam dolazi i tako dalje, oni su samo traka kojom Allah Želešanuhu šalje rizik. A rizik je od Allaha tabaraka ota. Rizk je maktubi, ihva. Hatta anam na salihin man... Rizk je propisan. Koliko će čovjek pojesti, koliko kapi vode, koliko zalogaja hrane, to je sve po knjizi propisano tako kaže jedan od ranijih generacija ubijedio sam se uvjerio sam se da je rizik od Allaha Đalešanu pa mi se srce smirilo zato vidimo čovjeka da u, dakle, da moj rizik neće uzeti drugi pa mi se srce smirilo. Uvjerio sam da moj, da moj rizik koji na faku neće uzeti drugi, pa mi se srce smirilo. Zato vidimo čovjeka puca se ili se granatira nije još jeo hoda, otvori samo konzeru uzme jedan zalogaj, dolazi pum ha? nije mogao završiti jest jer njemu je još lokum ostao A nije isto tako, ni umro dok nije i taj lokum pojio. Nije prije minutu pojio lokum, nije nam pao da jede. Nije, nije tada poginuo. Niti je pojio sve. Samo počeo, bum. Rizk. Još mu taj zalogaj suđo. Kadarik. Slabost imana u riziku na faku prisutna je kod žena. Pa mnoge žene zbog toga što ne imaju akidu Allaha tabaraka wa ta'ala i osnovne su njega i pouzdanje kada ponesu dijete poboje se već nije na dunjaluku još poboje se za njegovu nafaku pa ga pobace pa ga očisti to isto može ući u širk jer je ta izgubila nadu da će Allah tabaraka wa ta'ala na faku Allah je Đelešanu koji hrani psa Allah je Đelešanu koji hrani svog neprijatelja neprijatelja svojih poslanika neće naraniti svoga roba, svoga roba muđahida, svoga roba mu'mina. Kako je to mišljenje o Allahu? Mi ćemo govoriti o širku šire i govorit o njegovim vrstama i njegovim oblicima, ali treba sada da nam bude jasno da je širk najveća pogreška, najveći grijeh prema Allahu tabaraka tela koga može učiniti čovjek. Jer rekli smo da smo mi robovi samo Allahu tabaraka wa ta'ala. I da mu moramo robovati po tevhidu. Kad učinimo širk, tad smo prekršili i pogazili taj odnos prema Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer rizke samo od njega mi smo unijeli nekoga. Prva pojava širka među ljudima, znači pojava širka na zemlji, bila je u narodu Nuha, alaihi salatu wasalama, i to sa pretjerivanjem u pogledu dobrih ljudi zato ako pogledamo čak i unutar islama vidjet ćemo koliko god hoćete ljudi kojima su date Allahove osobine odakle? odakle? zbog veličanja njegovog mjesta nemamo sada vremena da nabrajamo koliko je sekti frakcija koje su koje imaju neku vezu u imenu sa islamom koliko ih je čak do, do robovanja ljudima dovelo, zbog čega? Zbog toga što su vjerovali da je taj dobar, pa da je taj uticajan, pa da taj ima vlast na nebesima, pa da taj zna sve i tako dalje i tako dalje. Odakle to? To je od pretjeranosti u gledanju na dobre ljude. Isto to se desilo prvi put i to je izvor širka. To je prvo vrelo širka koje je pobilo na Dunjaluku. U narodu Nuha, alaihissalama, postojali su dobri ljudi, dobri mu'mini, činili dobra djela, čvrsto Allaha Đelešanu vjerovali, i šeitan, pošto nije mogao da odvrati narod od vjeri, veli, sad ću im neprimjetno nametnuti širk. Pa im je objavio, a on ide stopu po stopu, ne ide odjednom da se otkrije, nego ide stopu po stopu. Pa prvom kome kaže da izađe iz džihada, kaže mu, aj ti ima mjesto bolje, moraš raditi za islam. Nećemo reći, ostavi. Dije ga na drežu još. <laughs> <laughs> kako da reći aplastizija znači uvijek ide a neće ga nuditi nešto kao bolje ne otkriva se nego stopu po stopu pa je kad su pomrli ljudi objavio onima koji su živjeli za njih koji su ih zapamtili da im naprave likove kipove koji će biti među njima i kad godi pogledaju prisjetit će se njihova imana njihova jekina njihovi dobri djela pa će to postići da i oni rade gledajte logike koliko vam je dijela Allah je zabranio a mi istom logiku upotrijebimo kažemo pa neće li to ne može li to to može po tvojoj logici ali pogledaj druge logike doći sa sto, sto drugih zala sa sto drugih zala pa kad su pomerili ljudi koji su to napravili znali zbog čega su napravili došli su generacije koje ne znaju samo ih zapamtili a onda šeitan njima u, u dušama govori nisu i vaši djedovi napravili ni zbog čega nešto su to bogovi oni su i obožavali, obožavajte i vi i to je bio prvi slučaj u čovječanstvu u, sa narodom Nuh salama da se pojavljuje širk odnosno da se klanja, vjeruje i moli neko uz Allaha tabaraka wa ta'ala ili neko osim Allaha tabaraka wa ta'ala bitnije da znate vi unutar sebe da bi bili borci protiv širka a inače i mi ćemo postaviti ovo pitanje kada je bila prva pojava širka i da se o tome nešto kaže ko Boga, pogotovo u vašoj davi kada je kada je nastao širk prvi put ili kada se pojavio širk odgovor kada je nastao širk odgovor u narodu Nuha alaihi salama pravljenjem kipova dobrim vjernicima da bi kipovi podsjećali na njihova dobra djela tako je šetan ukrašavao ljudima taj čin a kasnijim generacijama objavljivao da su to bogovi koje su njihovi preci obožavali i šta se onda desilo onda su ih čvrsto branili i Allahova poslanika u lažu gonili tako se desi u svakom dobu ljudi kroz šalu i kroz lahkoću nešto izmisle i ustanove a zatim kada im se Allahovi ajeti čitaju brane tu zavlu koja je tako bezodno nastala da zbog nje i krv prolivaju pišite e, drugo pitanje ko je prvi koji je promijenuo vjeru Ibrahima حد يعرف يا اخوه شوف الناس اللي عندها معلومات وشرك zna li neko الله اكبر تمام ابن لحي ما شاء الله اسمع يا اخوه عندنا كل من بدل الاديان كل اسمائهم حتى في النصرانيه نصارى كيف تبدلت دعوة عيسى إلى الشرك عندنا أسمائهم ومتى ولدوا ومتى بدلوا كل شيء poznaju se u glavu svi koji su u svim dobima mijenjali vjere kao i oni koji su dolazili od Allaha Đalešanu sa vjerama poslanici tako znamo i ko je promijenuo kršćanstvo imenom i prezimenom i kada je živio i gdje je rođen. وفي كتاب إن شاء الله نبشركم به سيصدر بعد أيام إن شاء الله بتوفيقه وعونه كتاب يبين ضلال النصارى من كتبهم بأدلة سكبودا